для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Да 90-годдзя з дня нараджэння Владзіміра Караткевіча. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі» Чытае артыст Олег Хвінярскі. Раздел 9 Цынізм трохсотгадовы і сучасны смяротная кара за смяротнасць адной душы з трох і святая веліч аднаго апаганшчыка праху. Мы урэшце падважылі адну спліт над караблём. Было гэта наступнага дня пасля нападу на мяне. Дапамагаць прыйшлі усе ўчарашнія, ды яшчэ прыплёўся ксёнц. У зношанай цывільнай шкуры і з кіркою ў руцэ, што як ні дзіўна яму пасавала. Яму, па-мойму, усё пасавала гэтаму дзіўнаму чалавеку. І тут адбылася першая разбежнасць з адным з маіх начных кашмараў. Пад плітой не было атвора. Ён быў засыпаны, нават забіты уламкамі цэглы, камянямі, друзам, і дробнымі бетоннымі брылямі з рэшткамі арматуры. Шчука аж засычэў ад радасці, убачыўшы гэта. Чаму тут радавацца, спытаў я. А таму і радавацца, што шлях вярняк. Дарэчы, шлях табою і падказаны. З ім былі нейкія яшчэ два дядькі у цывільным. Ну, што цяпер спытаў ён у аднаго з іх. А што? Пакуль тое хай капае, адказаў незнаёмы. Праўда, усё ж гэта як вянец і ягоных здагадак і таго, што мусіў перажыць. Мы выграбалі. Не, мы літаральна выдзяралі гэты позні корак, што заторкнуў жарало даўняга твора. І ўрэшце, зазеўраў чорны, крыху нахілены правал уніз. Я ўзяў ліхтарык і пачаў спускацца па збітых сточаных часам прыступках. Са мною спускаліся стажка, Я ведаў пасля таго выпадку з завалам, што адгаварыць яе дарэмная справа, шчука, генка сядун, шаблыка, адзін з невядомых і ксёнц, які зноў увязаўся за намі. Тені ад нашых галоў скакалі па мурах, па нізкіх паўкруглых скляпеннях. Сходы былі крутыя, як на злом галавы і ўжо нейкіх метрах у пяці, ніжэй разабранага намі завалу, я спыніўся і паказаў налево. Ну вось муравалі, замуроўвалі і параўнаўча нядаўна і звярнуўся да сваіх. Таму мы разбіраць гэта не будзем, спадзяюся, гэта ўжо не наша справа. Думаю, што гэта справа ваша. А, маеце рацыю, сказаў невядомы. Гэта сапраўды наша справа. А чаму вы думаеце, што замуроўвалі параўнаўча нядаўна? Спосаб кладкі, сказаў я. Яшчэ яны ўжывалі для замазвання шчылін, бетон рушылі далей. зноў прыступкі, прыступкі, прыступкі, А зноў скокі жоўтага і чорнага. А зноў сякуць мураваную сталь мячы святла, якога столькі год, столькі ўжо невыносна доўгіх, смяротна цягучых год, бясконцы іх чарады, не бачылі гэтыя камяні. А мы спускаліся нязмерна доўга, аж пакуль сталь не пачала адыходзіць у гору і там загінацца некуды ў непрасвяцімую цемру. Усё роўныя пліты, чамусьці шэптам сказаў я. Прамяні паплылі ў гору, асвятляючы яйкападобнае скляпенне. А, а вось, усё, як на істужцы. Сапраўды круглая цямніца сажня ў сямі у акружнасці. І унь пляма, пазнейшай за яе камяні, але на гэты раз дужа-дужа даўняй кладкі, закладзены ход, у ніжнюю камору, закладзены тры стагоддзі назад. І зноў я бачу, нібы толькі густую цемру, чую толькі голас з вышыні. Тут вам і ложніца, тут вам і жыць, скарб аддзедзічыце. Будзеце вы там вартаўнікамі і жывым вас не даклікацца. І яшчэ, яшчэ я чую зво напаленай плінфы аб другую і шорганне кельмы аб камень. Вартаваць да веку вякоў! Чую я. Сташка асвятляе мой твар і кажа: « Глядзі! Для мура я заўважаю кубку праху. Рэшткі дзежкі, якая даўным-даўно рассыпалася на порах. Па камянях павольна павольна, адна за адной спаўзаюць слёзы, даўно ўжо нікому не патрэбнай вады. І там мы знайшлі тых, каго шукалі. Яны ўсё ж дачакаліся. Жывыя ўсё ж даклікаліся іх. Але ім гэта было у вавекі вякоў усё адно, што ніколі ля самага муру, блізка, блізка адзін да аднаго, і пры жыцці, магчыма, абняўшыся, а цяпер проста блізка ляжалі два касцякі. І ўвесь іхні жах адзін за аднаго і за сябе, і безнадзейнасць апошніх імгненняў раптам усплясснуліся, і затапілі ўсю маю бедную існасць. Жахлівы старадаўні цынізм нібы самкнуўся з бяздоней цынізму сённяшняга, таго бязлітаснага, у цісках якога біўся я і гэтыя людзі усе гэтыя беспрасветныя месяцы. Два абняўшыся. Я ведаю, як вы зараз паглядзіце на маё апавяданне. Меладрама, Гамлет з чэрапам, шкілеты флінтавых ахвяр на востраве скарбаў, баяры норша. Дудкі, каб вам ніколі не бачыць таго, што ўбачыў я і ўсе яны. Таму што быў там адзін штрых, ад якога я доўга не мог адчуваць сябе поўнасцю жывым, ад якога дагэтуль, калі ўспомню, прабіраюць дрыжыкі, агіды да некаторых з пароды людской, той апошні жах, за які выдумшчыкаў такіх меладрам паложана ўласна кажучы біць па мордзе. Пад тазавымі касцямі жанчыны ляжалі, тонкія, як курыныя, жалкія костачкі, дзіцяці, якое так і не нарадзілася. Валюжи нич у темры кладе руку на плячук жанчыны. Нічога мы сустрэнемся, мы вечныя, няма мяжы шэсцю нашаму па зямлі. «Не, мы выйдем! Мы выйдем отсюль, Ганна Гордислава! Мы выйдем отсюль, Сташка!» Хистаючыся, я выбраўся наверх, Адышоў, як мага далей, і сеў на траву, Нібы мне подсеклі ногі. З мяне было, досить. праз вэлюм я пазнаваў сташку хілінскага ксяндза. Я стрымліваўся ад мата, толькі уважаючы на гэтых трох. Ён нічым ужо не мог дапамагчы. Я ведаў, што вось пралом у вежы, вось чорная зеўра твора, а там унізе яны трох і я нічым ужо не дапамагу не ім што ўсё ж зведалі найгарчэйшае і найвышэйшае на зямлі ні яму які ніколі не ўбачыў ні зямлі ні яе святла Хаця кожная душа створана каб гэтае святло бачыць і хто пазбаўляе яе гэтага, той губіць навекі тую душу, яшчэ болей сваю, хаця б праваліся ён разам з ёю. Мат, по-мойму, толькі і створаны, што для такіх выпадкаў, калі мужику ўжо нельга іначай, калі здаецца, узялі верх здзек, катаўство, расстрэлы, добра прадуманыя пакуты, калі іншага выйсця няма, іначай падступіць да глоткі і неадкладна задушыць гнеў. <laughs> Хадзем, сказала сташка спалохана. Хадзем, адсюль, унь туды. замак, мосцік, і селі, каб не было відаць, ні муроў, ні вежаў. Пад старадаўнімі ліпамі, у густой і свежай зялёнай траве. А той няхрышчаны, бязгучна сказаў ксёнц, Пагубленая душа, Так, пагубленая для зямлі і сонца. Смертная душа. Так. Гэтая сапраўды смертная. І няма, мабыць, больш смяротнага граху за гэты, апусціўшы галаву, сказаў ксёнц: « Так, і помсты яму няма і няма яму адплаты. Няма адплаты! Галава раптам ускінулася. Няма адплаты! Вочы ягоныя былі не такія, як заўсёды, вар'яцкія, амаль аблуканыя вочы. Уставайце, Уставайце, уставайце, хадземце са мной. Вы можете ісці на раскоп станіслава. Ён ішоў наперадзе так, што я чалавек шырокім крокам ледзь-ледзь паспяваў за ім. Раней бы, раней мармытаў ён. Праўда, што гэты высоцкі выдаў тады укладна. Так, То ж бо мне здавалася падобны, не даў веры, Ай, не сам адплачу, ізноў мармытанне. Цяпер позна што-небудзь мяняць, жыццё пройдзена. Не, ніколі не позна. Ха -ха -ха. І потым Добрым можна быць амаль паўсюль. Няўжо вы думаеце, што такі ксёнз, як я, горшы за такое быдла, як альшанскі князь, нягледзячы на ягоныя тытулы, на багацце? Не, не! Ён падбягаў да касцёла. А я думаў фундатар, А я думаў амаль святы. Двойчы здраднік, забойца столькіх жывых, забойца дваіх гэтых, забойца! неўміручай душы. Шалёна кінуў позірк на мяне. Няма адплаты! Няма адплаты хадзем са мной, Пачакай навалач. Што гэта было за аблічы? Аблічы старадаўніх прарокаў, прыгожая застрашлівай і смертаноснай прыгажосцю, якая ўжо ні на што не пакідала спадзяванняў. Ён зайшоў у невялічкі пярэдні пакой, уласна адгароджаны куток між унутранымі і вонкавымі дзвярыма мультанавай вартоўні і выйшаў адтуль зломам, які перадаў мне. Сам ён па-ранейшаму трымаў у руках кірку і брудны лантух ці посцілку, скручаную ў нейкі бязладны хаатычны спосаб. Вось Мяркую хопіць. зялёны паўзмрок праз лістоту ліўся ў ніжнія вокны касцёла і чыстае нічым не зацененае святло у верхнія вокны у снапах гэтага святла скакалі рэдкія пылінкі у левым нефе маці Божая на іконе у мяркуючы па ўсім пэндзля ромера, плыла між аблокаў, узняўшы вочы ад грэшнай зямлі, ад усяго, што нарабілі на ёй людзі і ад надмагільнага помніка князя альшанскага. Адзіны прамень з верхняга акна падаў на твар з зеленаватага мармуру і нібы ажыўляў яго шырокае, мужнае аблічча, Пры жыцці, мабыць, нібы з металу кутае, пахмурыя густыя бровы, рассыпаная грыва валасоў. І гэтая складка у цвёрда сціснутых вуснах. Цяпер я разумеў, чаму мне не хацелася падчас першай сустрэчы звязвацца з гэтым чалавекам пры жыцці, бо я ведаў, што ён у гэтым жыцці нарабіў. І не цвёрдасць была ў гэтым прыкусе, а не людская жорсткасць і пэўная сабе да канца здрадлівасць. Хлуснёю была рука, што ляжала на эфесе мяча. Якая на Евангелі ляжала нібы адказваючы маім думкам сказаў ксёнц я апамятацца не паспеў як рука жыховіча маланка падобна узвілася ў паветра а пасля ён нанёс скрышальны цёс кіркаю па гэтай мармуровай трупна зеленаватай руцэ мармур пырснуў кавалкамі ва ўсе бакі. Я ледзь паспеў перахапіць руку айца Леонарда перад другім цёсам. У аблічча, якое так нагадвала мне штосьці, аблічча акрэсленае, адмечанае ў сваёй беспрынцыповасці і бяздушнасці нібы з самой эпохай, Ды ці адной ягонай эпохай, шчарсцвелы, бязлітасны, цмочы твар. Мне ледь удалося справіцца з ім, бо ў сваім узбуджэнні і агрэсіўнасці ён нібы набыў сілу добрых дзесяцёх чалавек. І, мабыць, з дзесяцю мог бы даць сабе рады. Я забыў, як гэты стан завецца медыкамі. Афект? Не, ёсць іншае слово. Але ўсё ж мне пашанцавала ўтаймаваць гэты выбух несамавітай сілы. А я падумаў, як працавалі б вось гэтыя яго сялянскія, звыклыя да працу, жылаватыя руки, падумаў зусім у духу аднаго з нашых паэтаў. Пабойцеся Бога, ускрыкнуў я, дужаючыся з ксяндзом, але ён ужо звяў. На месца вулканічнага ўсплёску ненатуральнай сілы прыйшло заспакаенне як заўсёды у таких выпадках. Что вы робіце? Ужо цішэй сказаў я: Гэта ж каштоўнасць. Каштоўнасць не будзе горшая ад невялічкай выбойны. І нават цікавей будуць на яе глядзець разявакі. Ён пайшоў у нейкі закутак левага нефа і спыніўся перад абабітай кутым жалезам дверцай, дастаў з кішэні вялікі ключ, адамкнуў дзверы, якія падаліся з лёгкім рыпеннем, адкрыўшы вачам сходы, што збягалі ўніз. Ён не запрасіў мяне з сабою, але і не гнаў. Таму я таксама стаў спускацца на невялікай адлегласці за ім. Ён крочыў, нібы яго вёў нехта і ўсё мармытаў. Ачысціць, прэч, прэч ачысціць! З усіх саркафагаў адзін быў з таго ж мармуру, колерам амаль як зеленаваты нефрыт. Крышка на ім была далоні ў дзве таўшчынёй і відаць цяжкая. І акурат пад гэтую крышку ксёнц загнаў востры з аднаго канца, нібы заточаны лом. Вось, табе і падважнік. Слухайце, паб'яце. Нічога! Гэта не жыццё чалавечае разбіць. Памажыце, памажыце. Мы наляглі з усёй сілы. Урэшце крышка паддалася і адсунулася з сантыметраў на 30-40. Я ўсё яшчэ не разумеў, што ён збіраецца рабіць. Давайте, давайте яшчэ яшчэ. Шкада, што не раскалашматіў хаця б мармуровую морду. Святлошча трох невялічкіх акенцаў, што наўкос зверху ўніз вялі ў сутарэнне падала на яго суровы раптоўна нібы падсохлы твар. Я даб'юся, каб яе выкінулі адсюль гэтую мардасіну. У яго зноў быў выгляд шалёнага, фанатычны рот і вялізны вадка бліскучыя вочы. І без таго колькі Часу паветра паганіў, слуп веры, заснавальнік храмаў, фундатар касцёлаў. Тфу, антыхрыст! Спыніцеся, толькі тут здагадаўся я, не трэба! Не трэба, гэта ж апаганьванне праху. Так! Ён вадзіў са шклянелымі вачыма смяротная кара, за смяротнасць, забойство адной душы з трох. Так, апаганьванне праху. Толькі думаецца мне, што гэта рэдкі выпадак, калі паганец той, хто не апаганіць прах. Такі прах. Не месца тут гэтаму калу. О пане мой, Езус! Сябры, вы слухали старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.